บุ๊กทูยี่สิบสี่วินชิควตรูการนัดหมาย encontro คุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าคะ Você perdeu o ônibus? ดิฉันรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะ Eu esperei meia hora por você. คุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือคะ Não tem um celular com você? ครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะคะ Da próxima vez seja pontual. ครั้งหน้านั่งแท็กซี่นะคะ Da próxima vez pegue um táxi. ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะคะ Da próxima vez, leve um guarda-chuva. พรุ่งนี้ดิฉันหยุดค่ะ Amanhã estou de folga. พรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมคะ Vamos nos ver amanhã? ขอโทษค่ะ พรุ่งนี้ไม่ได้ค่ะ Lamento, mas amanhã não posso. สุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทำหรือยังคะ Você já tem planos para este fim de semana? หรือว่าคุณมีนัดแล้วคะ Ou você já tem um encontro? ดิฉันเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์

ดิฉันจะไปรับคุณที่ทำงาน Eu vou te buscar no escritório. ดิฉันจะไปรับคุณที่บ้าน Eu vou te buscar na sua casa. ดิฉันจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสาร Eu vou te buscar no ponto de ônibus.